Cakraniro, cakraniro Kumitirane ngasto, ane ngasto ah, ah, ah. wikramani rasa gunung pitung gunung ngengetono risang wisnu badara ingkang nyadung dawuh wa prabu ingkang putra pringgondani ingang putron jangkar bumi dong dawo Arjuna kulo koko prabu putramu gatut koton torjo podo nyadong dawo mugi koko prabu kerso paring keterangan ingang langkung teko ngir gatut koto piron torjo kulowo kulowo sak jurune onong paswanan pepundenmu Kiai Samyaji ngrembug anggone mulyake pertanden kiri sarangan Dimulyake esuk sore rusak, dimulyake sore esuk rusak. Sak bareng tak teliti nggih nyatani jebul ingkang bisa murwani kerusakan iku mau. Kakang Semar Badranaya ora tau sebo caos. Agi bakal ditimbali marang pamanmu Dimas Janaka. Busana Petruk sowan. Inggih isine kono Petruk bakal mboyong para pepundhen ngamarta dalaran. Kaki Semar bakal bangun kayangan. Ora ngerti jebul pikir Kaki Semar bakal bangun kayangan Suralaya. Ngrebut marang panguasane Betara Guru. Senajan to Kaki Semar iku kadange Betara Guru, rak wingi nanging wektu iki gandeng dheweke kuwi titamerta padha seko karep aja ngucap rasane marang pangwasaning dewa para pepundhen ngamarta yen tekan ana para kabutan wurung ora wurung minangka kanggo aling-aling lan kanggo kekuatan karepe kaki semar sak bangsa-bangsa dewa ora ngideni Wusono Petro tak paling keterangan ingkang warna-warna malah dheweke wani karo aku. lagi ngerso dalam kali wabrabu dino ki gatut koton torjo sentaki ojo jikangilan petro temonono gelem ora gelem konon bali yen panten manut petro syukur bejo syukur amanut petro cilik gawin lo gede lebono paku jaran yoiku pengajaran yang ponokawan wani, marang diwo wani karo bendoro pangestunipun Kanjeng Bapak Prabu nyuwun pangestunipun Bapak Prabu ing layun pangestu Koko Prabu sing padha ngati-ati kuwendang mangkat togat Dutkaca Tri yen pancen ana muga-mugane mengko sing ngajar Petru aku Dewi dateng sika <laughs> pindho wani karo bendoro ora ngumpang tengi dimong bendaramu ojo takon bisa beto bisa kelakon ku nompo bidolo songko negoro ngamarto ingkang ditindaki malam koro putro putro dan dia ketoman kono mutarko Kau ngaku nganggep gambaran yen Wisnu suju kamendungan usana pusaka ingkang lebi untap sangka ing pagedungan dene mantono ngunggui marang wong agung tanpa kanyono-nyono senjata cakra untap sangka atan wong agung nututi pusaka-pusaka Thank you. kok lenggah teng riku den heeh hmm. mboten dinis, napa rei kok kok dengaren kancane do teng rika kok teng riki aku mlaku-mlaku kowe kok ndi mau saking sowan keng wanata ngamarta dhewe ya mbak wani nek mlaku ana kancane mah risi seneng nek mlaku-mlaku niku ijen ngeten iki nyritake Petruk Mbak Gusi. Jungkatan barang. Eh angge ilok-iloke Kang Teng Kutha Pak Sarung barang mesti resik. Ha ah, iya. Mongko nggih ming sarung niku mingen. Eh. Lah munggo perlumu kok wis wanang Amarta. Ajeng ngaturi sinuwun ngamarta sakadang sepados rawuh wonten karang kabulutan komplit langge sakadang niku pun komplit ngaten sini sarumbungan ayo arep perlu apa bapak mm mantu mantu nggih sing dadi manten sapa dereng padus <laughs> Angge niki flore wangi padus ngeten iki. Kowe iki wong bojo kok ya Mas, lha sampean iku ora ora ngrasakne ta bojo niku kula nipun pirang-pirang taun iku ora ora anak. Monggo kula iki ndelokke bojo kula sebuah. ngelmu kok ngono kok dinggu maune kepiye menek ketoke niku maune niku ayu kok jebul saya kok saya elek saya elek anek kat duwe turun niku tegese niku ana sing dimpimpi anake calon tak ngukawe gendulan nyawaku ah, mboten di anak ulang-ulang bendina ming karo kambil mawon bakul kambil nggih pripun nyaman niku Ngene ne buyarane kok malah kena alangan, kena penyokro bawa. Ampun kula rewangi nunjang palang tahan polisi. <laughs> Mulane aja cocok senanangan. Kula mung kersane kaki kok arep bangun kayangan ki sing dibangun kayangan ngendi. Mumbul ngerti niku kula. Lah kowe iki dikonkon iki kepiye kok mindun gawene? Wei, sampean pun maidu. Kula niki mau tangi turu. Petro kowe mangkat nang amato daramu aturo tindak mrene. Mongko nggih mengakon tok wis ana mangkat kono. Sangu nggih boten. Malah nek gelem kula kan sangu pitik niku ngampirke teng peken bareng kula tandak pitik jane moten ajeng godol sak payu-payune bulane tak e tangga kula. Eh kepeksa mboten sida. ming tetep ngeten niki ajeng kok bagusi nika sae nggih gepeng ngeten niki mboten. mikir kok ketua kula. <laughs> ketuamu ayo Semar ni macam buatin dipikiran kok. Ya engono mong luwes sang nandindi kintal-kintil karo simbok lagu ini ijen lah mongko dewe ngajeng seneng-seneng gelas cukup ngajeng pripun selendro pelok bareng kaya pulau niki selendro sopan peyok-peyok e gamelane. Gamelane peyok tabuhe pun bubar. Wong kok sing dipikir kok mung sing ora-ora. Tak kandhani. Sing perlune aku wae kepengin ngerti marang lair batine Kaki Semar kok dadi ngucapake bangun kayangan kuwi. Kaki Semar kuwi wingi-wingi karo saiki apa ana bedane apa mengko nek pancen kuwi iso ngandhake tak gambarke mesti cocok karo karepe kaki Semar. Watake bapak, heeh. Mm -mm. pancen wonten, wonten bidane. Wingi niku, dek wingi niku nek dek dereng badhe kagungan kersa niki, niku anggar metu jedul tembangan, mesti kutut manggung ngundang anak-anake. Ning pun wonten cak jrone sesasi niki, bapak niku meneng mawon. angger-angger niku mung teng dhuwur senthong kali celumak-celumik mongko sing tok disanding adimu ndara kula abimanyu sing tok dijak omong-omongan lirih nggih lek kula gumun niku ngoten niku mongko mboten tau mangan niku mboten tau. arang-arang kok sedina mangan pisan niku tenek kerep mboten tau mangan sak upo men teng omah mboten tahu bapak mungkin ning jajan mawon Malamboro si Nengriku niku beda nih Sing ping pindu nih Onten beda malih Kiani semar kaya dine Idu geni sak niki niki Wala konjuk cuh bul niku betul Teksi idu niku Ono wong loro Tambani mari Ono wong semaput Didamu bapak mari Wong lempoh raiso melaku kurang-kurang taun, didamu bapak mari we lumayan nggih pancen nggih nek bapak dong perlu wonten wong loro nggih sing damu nggih kula yo mari mati ye ora gendah tak kandhani aku saki iso ngerti karepe bapakmu nek pancen wis ana kedadian kaya ngono keterangan bapakmu dino iki ora baen-baen. Kena tak paribasake kompol isi madu, memper, memper. Lho kok memper? Jalaran wingi dirubung semut. Ora kok madu sing legi iki ora. Toto lairit bapakmu ning batin-batine sejatine Oh, ngoten nggih. mula jotok waneni wiwit iki bapakmu jotok waneni getak ora kena apa meneng nganti kowe mara tangan bapakmu mesti malati Selaran karti bapakmu kuwi hmm, tumrap karo pepundenku pendowo tumuju marang para kawula sire bakal gawe hmm. oh angge nggih pancen bali pun wonten buktine pancen kicok ngoten niku ngopo ya mbuh Lagi-lagi mau karang sak dong krungu sak dong <laughs> ora. Kuping kula niki sing ngriki niki ra pun rada budek. Sing sitok malah babar pisan ora krungu. E. Niki ra pun lo ganti kuping ember. Nek ngaten kiyane Semar iku jane sak niki niki tumraping lahir bapak ning batin gede pangwasan. Lah mula bener para pepundhen kuwi para bakal dibangun kayangan iki perlu bakal bangun malang rasane pepundhen ku Pandhawa. Niki wae keng kono Tandrawati ngendikane malah sing ora-ora. Duka niki wae kalih kula. Kula duweke bau 17 gedhi balala ngoten barada srek e kula. Ning senajan srek nggih mboten dadi napa wong nika pancen biyen nggih mung-mungan kula kok. ning mbok yo yuwa ngerti yo karo bebukane biyen dek cilik dengklek engklek nyaluk kerupuk nangis-nangis tak rewangi tombok aku bareng dadi ratu kok kali kula yo ming kecipal pitu rada lara ati kula nek kalingan jaman biyen kula pancen njur tekaning sepriki niku ana tembung ngoten niku njur wah hmm pikir kula rada magedeg ngono orang ngelingi karo biyen-biyen ngono lho. Ya kowe wae sing kudune duwe ati segoro. Oh, Wongge dan ati segoro ususe prau. Mungkin nek omong malah selemongan ya tak rasake ana usus kok prau kaya. Wis saiki ngene, Truk. Kowe nek nggugu aku toto-totowo Bali. bali kepripun wali kene nunggu ngendikane Kang Wowo. Iki siwa wis rawuh ana kalang kabulutan. Kowe iki ngono ora cepet bali loro awakmu. Sampeyan niku pripun niku? Halu pus kula napa niki? Wo Prabu Bathara Tresna muring temenan. Mongko sing didhawuhi Kakang Gatutkaca, Kakang Antarja, Pak Dilek Sencaki kon mentung kowe. Oh, malah nangis. Wong ora dosa ya Meneng. Hmm. Tak nek dhuwit endi? Oh. Wong nanging guyen ana wong mi dhuwit ya mak gragap. Panjen dhuwit niku iso nambani sak liring pasusan. Lah niku kena dienggo gawe tujuan napa mawon teng dhuwit. <laughs> Anjane luwes kok. Mula mboten dene dhuwit sesuk niki wae rada mangkel. Anek ulara ngepit ngoten lah ngepit e. Lanjut niki mangke upama kula niki dipentungi kali putra-putra ngamarta njuk pripun kula niki mangke. Ajeng nyambat sinten? So, wis kowe aja kuwatir nek pancen kowe tunggu keterangan iki bakal ana keterangan ning ora sekawa prabu ingin bakal paling keterangan karo kowe mengko kowe weruh dhewe ngerti dhewe nggih ning iki genah nek kakang Gatotkaca kakang Antarja Pak Klik Sentaki duar nggoleki kowe mentungi kowe senajan kowe mengko dandam karo kakang Gatotkaca lan kakang Antarja aja kuwatir aku sing arep belani kowe larak <laughs> ngene nyikep nyikep ora tau ati sing nyikep nyikep ora awake buat le raja mak kanane adis malah nganu njur lemes ning kae wandha kene ora kalap wong kok tanpa resikan sak wong wis tuwa e kok ngono. Dadi anu mbok adus. Rok-rokan bareng. Nek niku ana wong lanang kok kon rok-rokan. Lagi matur nuwun sak derenge Mendur Antasena kersa badhe labuh kalian kula. Watak Antasena ngene, Tru. Arep dudu sanak dudu kadang pancen bener tumindake tak labuhi. Arpo sedulurku dhewek tumindake kleru, wajib aku ngoperasi mentale. Bagus. Wah, wajan lu lumayan. Kowe mengko sing arep mbirani aku sing betengi kowe aku. Anggi ah, matur sewu sembah nuwun. Ngendikanipun Ndara Antasena. Wis, kowe tunggu kene aja nganti aku konangan karo Kakang Gatutkaca lan Kakang Antarja. aku tak ngenteni kowe ning jeron bumi ya. Nggih. Mungko nek kowe ana apa-apa, obah wae njejak lemah ping telu kuwi tandane kowe ngundang aku mengko tak prinani. Kowe nganti dipiloro karo Kakang Antarjo, Kakang Gatkoco loro tak tambani aku ndi pusaka sungut iki. Niki, lalu memak-emak ora pangane letenge ora ilok mek niku iya niku kena nambani wong loro iso mari mbok aja meneh ming loro kowe mati tak tambani waras wah marem kuwi jan seneng upama kula mangke penthuke krasa lara tambani mari mari nek kula mati tak tambani urip nah nek ngelih oh Oh, Ayo ora kenunggu jaluke pangan kaya model-model pun kula marem banget. Matur nuwun sak derenge mugi-mugi makin menyang saged nampi piwales kalian ingkang murba jagat ya. Nek kondang iki bocah kirondo sinting. Nenek ngendikan kok kaya nyenengake apa ya ndak tenan apa piye. Rada seneng aku. ngopo tru wah wong dandani sepatu ya sampe niku kok ya wong hebat tak kok nek ngundang aku sepatu kula niku mengkap-mengkap lagi lho karang men ge tetep aku nih kok tikus ki tuwano geragapan aku arep uripke kowe tak nek mati kula tak tambani bulan ini dandani sepatu kang jitu komang kono kutapo poro putro putro pandu petro petro pandu Thank you. banget tumandang Ngaturaken pangabekti kula, Den. ya Petrus tak trimo kowe bekti karo aku iki. sawise aja kaget aku merpeki karo kowe matur nuwun aku ngemban dawuh sangka pepunden kungamarta wektu iki petuk didhawuhi bali ana karang kabulutan ingin mangsuti koko prabu sak kadang ora bakal rawuh ana karang kabulutan matur ana ngersane kaki semar Taman tunggale sinuwun Darawati le ngendikane agek kang neraka men mboten kula tampa menapa malih sampeyan yen dereng cetha nampi keterangan saking Ndoro Prabu Puntadewa pun, Ndoro Sena Ndoro Janaka napa Ndoro kembar kula mboten ajeng lunga-lunga naming putra-putra men umure niku sak ngisor kula adoh bisa klakon niku ning duwe tingkang ngatene mergo saka kena pengaruh lan saka wedi-wedine kaliyan Kang Raka Natandrawati gandeng ngeroko kalian kuwi kebacut sengit. Ngaten menika ora mau ora mukal, kula piyambak tak akoni, sengit iki wis gelem. Angger kula menika ora nyata-nyata luput. Mengkae kowe gelem bali ora? Nek panten gelem bali mangkat ora gelem bali ditakon dosa aku dipertoyo nyigar siramu. Ajeng mang sigar. Yo. Segi nopo? arep tak mateni. Oh, sampean jeng mateni kula. Oh, gampang. Kula anggap sampean niku ya kemendel. Senajan kula ming pono kawan, ning kula percaya nyawa niku dudu dake sapa-sapa. Sing duwe nyawa kula niku sing gawe urip. Arpo digedhong lawange sapi itu nek panten pilih di mati nyawa niku nek lunga ora tau lapur. Perut leleng mboten mawon. ning ajeng dikeroyok gegaman nek pancen dasare dewa sik maringi panjang yuswa ana mergo gampang. Dadi kula iki nek jabane tak pateni ngoten kula anggap dudu napa-napa. Tenan niku, ampun tuwa wis tutup umure. Nek pandene wani karo aku mulya wani ngadeko anggepen aku mungsuhmu aja kowe nganggep yen aku bendaramu. mawur katon mangawur rutin non lir tengah raning Sentaki kowe sentaki Karo sedulur tuwa kowe mengkono karepmu Ora ngerti kira kamu Mandura Prabu Baladewa. Baladewa kok kaya slontrot to. Bareng aku Baladewa yo lunga. Petro eh, ora gelem semingkir aja takon desa lara awak mang mriki awit jajal jajalan kali kula. Thank you. awan kene gemblung. Arep mati kok watune singkirke dhisik. Karang gue mati ganjel e. Dene iki murung mayit resik-resik wedi. Wah, pandan nasane ndoro sentak iki dan rada lumayan. Nek sejene sirahku ngono tempiling ya rada pet-petan. gandeng sirahku kuwi sirah tuwa ya tanggep biasa. Kowe iso tangi Petrus saged ora loro tak antem. Ketoke nggih boten. Malah matur nuwun rondo enteng elek romo mete. Nek panjenengan kuwi pangga mrene tiban tan kaping pindung kas. Matur sigar salam Ampun takon desa anger kecekel wae kena tandak ilang slepenmu. Thank Thank you. tabitke ragimu